Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. devet je studeni 1807. godine. Na prilaze Lisabonu, glavnom gradu Portugala, stigao je veliki odred francuske vojske. Odredom je zapovjedao general Jean Andor Junot, veteran Napoleonovih pohoda na Italiju, Egipat i na Srednju Europu. Žuno je naložio da se u Lisabon pošalje upozorenje da se približava francuska vojska te da ona ne želi zlo. U prijevčenju je pisalo, ne strahujte od moje vojske niti od mene. Samo se naši neprijatelji i pokvareni ljudi trebaju nas bojati. Veliki Napoleon, moj zapovjednik, poslao me da vas zaštitim i to ću ja učiniti. Sljedećeg dana Žuno je na čelu svojih trupa ujahao u Lisabon. Sve u svemu u glavni grad Portugala umarširalo je oko 6000 francuskih vojnika. Bilo je to samo pola od vojnika koji su krenuli na pohod na Portugal. U drugu polovinu uništile su groznica, dizanterija i gerilci. Francuski vojnici ušli su u Lisabon odrpani, neki i bosonogi. Većina ih je bila istrpljena i gladna, ali ipak su ušli u glavni grad Portugala. Ono što je bacilo veliku sjenu na tu pobjedu bila je činjenica da u Lisabonu nije bilo ni portugalskog vladara, ni njegovog dvora. Navodno, dok se Žuno spuštao prema Lisabonu, mogao je na pučini vidjeti brodove na kojima je bio Joao ili Ivan, koji je kao princ regent vladao u ime svoje bolesne majke, kraljice Marije. Portugal je početkom 19. stoljeća bio daleko od one žustre kraljevine čiji su moreplovci pronalazili pomorske puteve prema Indiji, Kini i Japanu i stvarali bogato i prostrano trgovačko i kolonijalno carstvo. Ali ipak kada je general Junot došao do Lisabona, Portugal je još uvijek imao velike kolonije koje su se protezale od Timora u Sunskim otocima preko Makaoa u Kini i Goje u Indiji do Mozambika i Angole u Africi. Najveći portugalski kolonijalni posjed bio je Brazil. Portugalsku situaciju ovako opisuju Lilia Schwartz i Heloisa Starling u knjizi Brazil, biografija. U malenom i nekada bogatom portugalskom dvoru kasnog 18. stoljeća atmosfera je bila nelagodna. Situacija je nalikovala na šahovsku ploču s Britanijom i Francuskom kao konjima i topovima, te Španjolskom i Portugalom kao pijunima. Dok su se Britanija i Francuska natjecale za položaj najmoćnije nacije u Europi, Španjolska se borila da održi ono što je ostalo od njezine autonomije, a nekad golemo i moćno portugalsko carstvo više nije moglo skrivati svoju ranjivost. Zemlja je sve više bila ovisna o svojoj američkoj koloniji, a većina njezina bogatstva bila je ulupana u neefikasnu upravu i gradnju razmetljivih spomenika, uglavnom crkava. Suočene s tim nedostacima, Portugal je učinio što je mogao kako bi održao svoju neutralnost. Usvajao je suprotstavljene pozicije s ciljem udovoljavanja svima, a zapravo nije udovoljavao nikome. Dona Marija I, kraljica Portugala, i kasnije njezin sin, princ regent Joao, usvojili su sumnjivu diplomatsku politiku koja je oscilirala između Francuske ili Britanije i temeljila se na strahu da bi stavljanje na stranu jedne sile impliciralo da će druga sila to vidjeti kao neprijateljski čin. Takva politika probukla je Portugal kroz tako složene međunarodne situacije poput američkog rata za nezavisnost ili ranijih godina francuske revolucije. Ali u siječnju 1793. došao je kraj neutralnosti. Nekadašnji francuski kralj Louis XVI je kao građanin KP pogubljen na giljotini. Lilija Švarc i Heloisa Starling pišu. U Portugalu reakcija je bila brza. Nakon 15 dana privatnog žalovanja došlo je još 15 dana javne žalosti, tijekom kojih su u čast monarha, koji je bio prijatelj i rođak kraljevske obitelji, zatvorena kazališta. Divlje glasine širile su užas među stanovnicima Lisabona, posebno među elitom. Pina Manike, načelnik policije u glavnom gradu, bio je odlučan u obrani prava monarhije. Francuski brodovi bili su zauzeti, republikanskim vojnicima zabranjeno je da se iskrcaju na obalu. Zabranjene su republikanske knjige, hapšeni su intelektualci, protirani su svi francuski državljani. U gradu su mogli ostati samo francuski državljani koji su podržavali Luja 16. i bili špijuni portugalske krune. Sumnja je bila posvuda, kao što je to jedan svjedok opisao. Špijuni su posvuda. Oni su brojni u svakom dijelu grada, na trgovima, po ulicama, u kavanama, kazalištima, na burzi, nacionalnoj skupštini, u sudačkim odajama, trgovačkim uredima i čak i u domovima običnih ljudi. Nakon pogubljenja Luja 16. privide neutralnosti je nestalo. Portugal je sklopio sporazum s Velikom Britanijom. Doduše, još uvijek su se u Portugalu za političku prevlast natjecale takozvana britanska i francuska stranka. Lilja Švorc i Heloida Starling pišu. Princ Regent osilirao je između dvije strane poput kladna, ali nije imao iluzija. Portugalske granice trebalo je braniti kako od starog neprijatelja Španjolske, tako i od novog Francuske. Čim je postao regent, Dom Joao posvetio se obrani. Počeo je jačati granicu prema Španjolskoj. Kapelan švedske diplomatske misije bio je šokiran onim što je vidio. Nasilni odredi za novačenje mogu se vidjeti na ulici svaki dan. Često vidim i do 20 novaka kako prolaze svezani zajedno užetom. Situaciju je pogoršavao nedostatak sredstava za nove troškove. Ovoga je puta teret pao na svećenstvo koje je moralo platiti porez od 10% na vrijednost svoje imovine i nije bilo nedostataka inicijative kada se trebalo prikupiti šiling ili dva više. Jedan je suvremenik otkrio da su se kraljevske kočije unajmljivale kako bi prevozile leševe na groblja. Taj diplomatski ples završio je kada je Napoleon, car Francuske od 1804. godine, odlučio blokirati Veliku Britaniju. Svim europskim državama zabranjena je trgovina s tom zemljom. Britanija je onda odgovorila objavom da će zapljeniti sve brodove koji budu pristali u francuskim lukama i trgovali s Francuskom. Godine 1805. Rusija i Pruska su nakon poraza u bitkama s Napoleonovom vojskom sklopili mirovne sporazume s Francuskom. Portugal je ostao gotovo sam. Lilija Schwartz i Heloisa Starling pišu. U srpnju 1807. Napoleonovo strpljenje bilo je potrošeno. Portugalski veleposlanik u Parizu Lorenzo de Lima dobio je nezavidan zadatak da Dom Joao prenese careve naputke. Poruka je bila kratka i jasna. Došlo je vrijeme da Portugalci objave rat Britancima moraju povući svog veleposlanika iz Londona i tražiti odlazak britanskog veleposlanika iz Lisabona, zatvoriti sve luke za britanske brodove, uhapsiti sve britanske državljane u Lisabonu i oduzeti im imovinu. Što više, car je Portugalcima dao jedan mjesec do 1. rujna da ispune ove zahtjeve. Nepoštovanje toga roka smatraće se objavom rata Francuskoj i Španjolskoj. Dom Joao pokušao je pobjeći od te napete situacije tako što se sklonio u samostan udaljen nekih 30 km od Lisabona. Samostan je imao debele zidove i regent se tamo osjećao sigurnim. Ali 12. kolova za 1807. njegov ministar Antonio de Araujo donio mu je tekst francuskog ultimatuma. Vremenu skrivanja došao je kraj. Nakon Napoleonovog ultimatuma, portugalska vladajuća dinastija pokušala je sa starim trikom, odugovlačenjem. Ali Napoleon je samo ponavljao ultimatum. Britanija je pak ustrajala na tome da bi svako zatvaranje portugalskih luka za britanske brodove bilo objava rata. U takvoj situaciji vladajuća kuća sjetila se jednog starog plana. Lilja Schwartz i Heloisa Starling pišu. Još 1580. kada je Španjolska tijekom rata za restauraciju napala Portugal, jedan od pretendenata na prijestolje, prior Krato, dobio je savjet da ode u Brazil. Otac Vieira je predložio Brazil kao utočište dom Joao u četvrtom. Zemlju gdje bi se moglo naći mjesto za palaču u kojoj bi mogao živjeti u sva četiri godišnja doba i gdje bi mogao utemeljiti peto carstvo. Godine 1738. tijekom vladovine Joao V Luis de Cunha ponudio je isti savjet. On je smatrao da bi prebacivanje kraljevske obitelji u Brazil stvorilo puno uravnoteženiji odnos Portugala i njegove kolonije. Godine 1762. strahujući od francusko-španjolske invazije, Markiz od Pombala navodno je savjetovao dom Josea I da poduzme nužne mjere za svoj put u Brazil. Planovi su bili jedno, odluka da se napusti metropola i ode u koloniju bilo je nešto sasvim drugo. Koja je europska vladajuća kuća mogla to napraviti? Je li bilo moguće da britanska vladajuća kuća, suočena s opasnošću, ode u Indiju ili Australiju? Da francuska vladajuća kuća pred revolucionarima pobjegne u Sjevernu Afriku? Ili da nizozemska vladajuća kuća ode u Istočnu Indiju? Ali kako su stizale vijesti da se Napoleonova vojska priprema za napad, nekad nemoguće ideje postale su stvarnost. U noći 24. studenog 1807. princ regent okupio je privatno vijeće i rekao mu da je francuska vojska došla u Obranteš u središnjem Portugalu. Usiljenim maršom ta je vojska za tri ili četiri dana mogla biti u glavnom gradu. Tri dana kasnije regent se praćen kraljevskom obitelji ukrcao na brod koji će ga odvesti u Brazil. Kao da činjenica da je glava jedna od velikih europskih vladajućih kuća odlučila otići u koloniju nije dovoljno čudna, on nije bio sam na tom putu. Lilija Švorc i Heloisa Starling pišu. Nije bila riječ o tome da putuje samo kraljevska obitelj s nekoliko odabranih miljenika. Pridružilo im se i mnoštvo drugih, obitelji ministara, savjetnika, plemstva, državnih službenika, drugim riječima svi oni čiji su životi ovisili o princu regentu. Nije bila ni riječ o nekolicini pojedinaca koji su navrat nos odlučili pobjeći. Cijelo sjedište portugalske države krenulo je u preseljenje. Zajedno s administrativnim i birokratskim strojem, s vladinim uredima, tajništvima, sudovima, arhivima, riznicom i svim zaposlenicima. Kraljica i princ regent bili su praćeni svime što je predstavljalo monarhiju, njezinim važnim osobama, vjerom, institucijama, protokolom, riznicom, cijelim arsenalom koji je bio nužan da se održi dinastija i rad portugalske vlade. Nikad prije u europskoj povijesti vladari njegov dvor nisu otišli iz metropole u koloniju. Tu nije bio kraj neuobičajenim stvarima. Prije tri stoljeća Portugal i nije znao da postoji Brazil. Kada su ga konačno otkrili portugalski pomorci, Brazil je desetljećima bio mjesto iz kojeg su dolazili samo drvo i šarene papige. A sada je taj Brazil bio tako bogat da su princ regent i kraljica majka zapravo iz siromašne metropole odlazili na bogatije i raskošnije mjesto. To bogatije mjesto brzo će nakon preseljenja dvora postati svjesno koliko je odnos kolonije i metropole nerealan Godine 1822. kada će Napoleon i njegova opasnost biti samo neugodna uspomena, Brazil će biti dovoljno samosvjestan i jak, da će proglasiti svoju nezavisnost i ni manje ni više proglasiti se za carstvo. Kako je Brazil od mjesta iz kojeg su dolazile papige i drvo postao carstvo, kako je nakon carstva postao republika, to su teme sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je magister Želimir Brala. pitanje na mjestu, jel kako je zemlja koja je danas po veličini 109. u svijetu nabasala na zemlju koja je peta po veličini u svijetu. Dakle, otkriće ili pronalazak Brazila je u neizravnoj vezi sa putem Vaška da Game i njegovim otkrićem pomorskoga puta u Indiju. Dakle, obilazak zapadne obale Afrike, spuštanje do Brenade za zaokruživanje dalje preko Indijskog oceana do Indije. Vaško da Gama se vraća 1499. godine u Portugal i donosi sjajne vijesti. Evo, otkrili smo pomorski put u Indiju, bogatstva su tamo velika, mogućnosti trgovine su velike, kralj Manuel I naravno i sam vidi perspektivu kako da sad pokuša smanjiti konkurenciju kojom su izvrgnuti Portugalci, dakle konkurenciju Arapa, konkurenciju Dženavežana, konkurenciju drugih tamo trgovaca koji se po onom kraju i samih indijskih naravno trgovaca koji se onuda e, kreću. I odmah sastavlja novu ekspediciju koja će otići u Indiju, dakle cilj je opet Indija, i koja će konsolidirati tamo pozicije Portugala, možda osnovati po koju faktoriju i e, da bombe vratiti se sa vrijednim teretom začina, skupocjenih tkanina, prvenstveno začina, ali skupocjenih tkanina po mogućnosti dragoga kamenja također. Na čelo flote postavlja svoga dvorjanina, plemića, koji se zove Pedro Alvarš Cabral, koji nema iskustva baš sa plovidbom, sa komandiranjem flotom, ali zato se u floti nalaze ljudi koji to znaju. To su Bartolomeo Diješ, na primjer, koji je prvi došao do Juga Afrike, zatim je tu Nikolao Kuelju, jedan glasoviti pomorac onoga doba. Dakle, to su sve ljudi koji znaju s navigacijom i koji znaju sa brodovljem. A Pedro Alves Cabral, njegov je motiv, dobiva od kralja Manuela prvo 35 kila zlata ovako, kao honorar za tu zapovjedanje flotom, a zatim dobiva pravo na uvoz 50 tona papra, iz Indije koje može onda slobodno prodati i pod uobičajenim uvjetima uz porez nešto kralju prihod ostali zadržati. Papar koji je u srednjem vijeku i početkom novog vijeka stizao u Europu bio je uglavnom iz Malabara u Indiji. Nešto manje je papra dolazilo iz današnje Malezije i Indonezije. Prije nego što su portugalski pomorci otkrili pomorski put prema Indiji preko rta Dobre Nade, začini, najskuplji i količinom najveći bio je papar, nakon toga klinčić, muškatni oraščić iz Molučkog otočja i cimeca Šrilanke, stizali su u Europu složenim putem, koji ovako opisuje Sanjay Subrahamanijan u knjizi Portugalsko carstvo u Aziji. Indijske i južnoazijske luke, posebno Melaka i Kalikut, ali također i druge, izvozile su te začine krajem 15. stoljeća prema Hormuzu i Adenu, gdje su ih preuzele karavane koje su ih dopremale do luka u istočnom sredozemlju. Trgovci iz Zapadne Azije i Sjeverne Afrike, poput tuniskih maura, imali su znatan udio u toj trgovini. Kada su začini došli u sredozemlje, trgovina bi prešla u druge ruke, one trgovaca iz talijanskih gradova država. Na početku 15. stoljeća u Europu je stizalo oko 1100 tona papra. 60% te trgovine kontrolirala je Venecija. Želje da se zaobiđe taj monopol potakla između ostalog i portugalske pomorce da pronađu pomorski put prema Indiji. Stoljeće kasnije njihovi brodovi dopremaće iz Azije puno veće količine začina. Godine 1508. portugalski brodovi dopremit će 1122 tona začina. Od toga će papra biti 1074 tone. 13 godina kasnije portugalski brodovi dopremit će 2242 tone začina. Papra će biti 2129 tona. Papar je bio vredniji od zlata, zato i Cabral, plaćen njime. Što je otkriveno od kako su Portugalci došli do juga Afrike, do, dakle do Rta Dobre Nade? Otkriveno je sljedeće. Podsjećam da je prva ekspedicija koja je izašla na Atlantik bila 1415. godine kad je osvojena Ceuta i malo pomalo pa su pomorci išli niz obalu Afrike do juga. Pritom su ustanovili da što se više približavaju jugu, tamo pušu neke vjetrovi, dakle pasati, pušu neki vjetrovi koji pušu otprilike iz pravca Brazila do rta Dobre Nade i koji olakšavaju da se dođe do zaobilaženja e, Afrike i nastavlja se dalje Indijskim oceanom. Pedro Alvarez Cabral kreće u ožujku 1500. godine i negdje 21. otkriva znakove kopna. Kad je došao već dosta zapadno se odmakao od Afrike i došao, približio se obalama dakle te Južne Amerike jel, i zemlje koje ćemo poslije nazvati Brazil. obljava znakove kopna, dakle morske trave, naplavine razne, vidi ptice, ptice negdje moraju, moraju sletjeti. I zaista 22. travnja otkriva obalu za koju je ispočetka mislio da je otok i nazvao ga je Ilja de Vera Cruz, dakle otok prave ili istinske vjere. To je prvo ime, prvi naziv Brazila. Eto, tako smo došli do Brazila 3. ožujka 1493. u portugalsku luku Restelo pored Lisabona uplovio je brod u krajnje lošem stanju. Brod je nosio ime Santa Maria. Bio je to brod koji je bio na čelu malene flote od tri broda s kojima je Kristofor Kolumbo godinu dana prije isplovio u potragu za pomorskim putem prema Indiji. Zašto je Kolumbo uplovio u portugalsku luku na povratku s puta kojim je otkrio novi svijet nije jasno. Možda ga je u portugalsku luku bacila velika oluja a možda je Kolumbo htio pokazati portugalskom kralju Joao ili Ivanu II koliko je pogriješio kada je odbio financirati njegovu ekspediciju prema Indiji. Kako bilo, Kolumba je prvo intervjuirao Bartolomeu Dijaš, a onda je primljen kod kralja. Kolumbo je tvrdio da je pronašao put prema Indiji, točnije da je došao do otoka koji su bili blizu Japanu. Roger Crowley u knjizi Osvajači, kako je Portugal iskovao prvo globalno carstvo, piše. Kolumbu je bio nepodnošljivo snishodljiv. Kraljevski dvor smatrao ga je napuhanim. Stalno je u svom iskazu prelazio granice istine i činio je svoju ekspediciju znatno važnijom kada su u pitanju zlato, srebro i druga bogatstva nego što je ona bila u stvarnosti. I stalno je Portugalce korio zbog nedostatka vjere u njegova otkrića. Žuao je bio potresen očitim dokazom koji su dali domoroci koje je Kolumbo doveo sa sobom. U pojavi oni nisu bili Afrikanci. Činili su se više kao ljudi koje on zamišljao kao Indijice, ali nitko nije mogao točno znati što je taj hvalisavi dženovežanin otkrio. Kraljevi savjetnici imali su jednostavno rješenje, potiho ga ubiti. I tako će umrijeti i španjolsko otkriće. Joao je bio protiv toga. Bilo je to moralno krivo i loša diplomacija. Joao drugi nije dao ubiti Kolumba, ali je poslao pismo Ferdinandu Izabeli u kojem je tvrdio da je Kolumbo ušao u portugalske sfere utjecaja. Godine 1479. Portugal i Španjolska prvi su puta podijelili zone interesa u Atlantskom oceanu i Joao je tvrdio da je Kolumbo otkrio otoke koji su bili u portugalskoj sferi utjecaja. Španjolski katolički monarsi obratili su se papi Aleksandru VI, inače Španjolcu, da on kao nepristrani sudac odredi granice interesnih zona. Aleksandar je presudio naravno u španjolsku korist. Kako papa nije smirio diplomatski spor, izaslanstvo Portugala i Španjolske našla su se u Tordesiljasu, malenom gradiću u središnjoj Španjolskoj, u kojemu su podijelili svijet. Aleksandar VI je posred Atlantika povukao crtu na nekih 100 liga ili vrsta ili 320 milja od zelenovrtskih otoka i tako praktički cijeli novi svijet stavio u španjolsku zonu utjecaja. Joao II. imao je bolje pregovarače, geografe i matematičare, koji su u pregovorima uspjeli Aleksandrovu crtu pomaknuti skoro tisuću milja na zapad. Tako je još službeno neotkriveni Brazil ušao u portugalsku sferu utjecaja. Ono što je zanimljivo je taj podatak ima jednu, tako sad već, eh, mitološku komponentu. Naime, Pedro Adloš Cabral je vodio flotu od 13 brodova. Nešto karavela i nešto nava. Nava je veći tip eh, broda. Eh, Dubrovačka mornarica je imala nave također. Među njima je bio jedan čovjek koji se zvao Peruvažd Kaminja, koji je bio zadužen da bilježi događaje na putu do Indije, ili dok se nije znala da će doći do Brazila. Međutim, on ima ne samo bilježničke karakteristike, ima osjećaj za literarno. I toga 22. travnja, kad je otkriven, otkriveno to kopno, on piše kralju Manuelu pismo, kojega je naslov Pismo kralju Manuelu o pronalasku Brazila. Naime, imenica koja ašamentu koju on upotrebljava može značiti pronalazak, dakle tražiš nešto za što znaš da ne postoji, ali može značiti i otkriće, dakle našao si nešto što nisi znao da postoji. I oko toga se sad vuku spletke, kako to da su e, šest godina prije toga, kad su Portugalci pregovarali sa Španjolcima o ugovoru kojim bi podijelili svijet e, u mjestu Tordezilješ, dakle ugovor iz Tordezilješ, jesu li, postavlja se pitanje, jesu li možda njihovi pregovorači tajno znali da postoji Brazil i podesili ugovor tako da on bude na 370 vrsti zapadno od e, Kapverskoga otočja, znajući da će tamo sutradan naići na Brazilu ili da su možda već i naišli na Brazil. Naravno, to ostaje za spekulacije, nije ni važno u cijeloj priči, ali sigurno je zanimljivo to da Pedro Alves Cabral, kad je otkrio, kad je došao do Brazila, nije se posebno, nije se posebno uzbuđivao, dva dana su plovili uz obalu i onda je nastavio svojim putem dalje i otišao u Indiju. Cabralova flota na putu prema Brazilu već je na početku putovanja izgubila jedan brod. 23. ožujka brod pod zapovjedništvom iskusnog kapetana Vaška de Ataide jednostavno je nestao. S njime je nestalo i 150 članova posade. Put prema Indiji bio je opasan čak i nakon što su utvrđeni najbolji plovni putevi i postaje uz njih. Prema podacima koje je vodila portugalska kruna između 1497. i 1612. od 620 brodova koji su isplovili iz ušća rijeke Težo, njih 381 nije se vratilo u Portugal. Od njih je 285 ostalo na istoku, 66 je izgubljeno u brodolomima, 20 ih je jednostavno odlutalo s kursa, 6 ih se zapalilo, a 4 su zapljenjene od neprijatelja. Dobar dio tih gubitaka treba pripisati lošoj kvaliteti drveta koje se koristilo za izgradnju karavela i nava koje su se upućivale prema Indiji i Africi, kao i činjenici da su se brodovi često pretovarili s dragocjenim teretom. Lilija Schwartz i Heloisa Starling pišu. Suhi dvopek, prisutan na brodovima od najranijih dana plovidbe, bio je glavna hrana. Bilo je i dobrih zaliha vina. Dnevno sljedovanje bilo je četvrt litre. Ista je količina vode davana za piće i kuhanje. Voda je često držana u nehigijenskim bačvama, što je dovodilo do širenja bakterija i izbijanja dijareje i drugih infekcija među posadom. Raspodjela mesa bila je čvrsto nadzirana i ono se davalo svaki drugi dan. U onim drugim danima obroci su se sastojali od sira ili ribe s rižom, kada je bila dostupna. Skladištenje je bilo problem. Kako je većina hrane kao i posada dovožena skopna, preplavljenost štakorima, žoharima i bubama bila je česta i svi su se oni s jednakom žustrinom s ljudima natjecali u potrebi za hranom. Nije bilo zahoda, malene sjedalice vješane su sa strane broda i to je bio razlog stalnog smrada na brodovima. Stoliko higijenskih problema bolesti su bile stalne na tim plovidbama. Skorbut, uzrokovan nedostatkom vitamina C, bio je među najčešćim bolestima, zajedno s upalama porebrice i pluća. Kako su smrti bile dio svakodnevice, jedino je rješenje bilo da se tijela izlože na palubi, pozove svećenik da kaže brzu molitvu i da se onda ona bace u more. Brazil, do kojeg se tako teško dolazilo, prvim desetljećima nije nudio puno. Pored ljudi, domorodaca koji su tamo zatečeni, jedino što je bilo vrijedno bili su majmuni i papige šarenog perija. U godinama nakon Kabralovog otkrića, Brazil se ponekad naziva i zemlja papagaja, a onda je nađeno nešto što se moglo unovčiti i po čemu je Brazil dobio svoje ime. U Brazilu je odmah uočeno drvo Europa tada ima problem sa bojenjem tkanina pogotovo sa crvenom onom grimiznom bojom koju nose visokodostojanstvenici bilo e, laički bilo crkveni to je arbustus ili e, stablo, dakle ili grmolika biljka ili stablo, latinski naziv je pa u Brazilije hinata, a varzilo bi bio termin hrvatski za to stablo, a koji je dobio naziv Pau Brazil, dakle drvo Brazila i koje je odlično za bojanje, koje kad se namuči na odgovarajući način ispušta svoju smolu koja oboji sve u crveno. I dakle, prvi ekonomski interes Portugala u Brazilu će biti upravo to, najjednostavnija e, ekonomska aktivnost. E, ostalom, pa u Brazil se smatra, dakle, to drvo, brazilsko drvo se smatra jedan od e, šest brazilskih povijesnih ekonomskih ciklusa, jel? prvi i drugi su na neki način spojeni jer su Brazilci kad su počeli naseljavati Brazil, uočili i šećernu trsku. Također jedan artikl, šećer, jedan artikl koji je veoma cijenjen u Europi i kojega nema e, dovoljno. Treći će ciklus biti zlato, potom kava, pa pamuk, pa kaučuk, sve do e, pronalaska anilinskih boja. Ali dakle, vraćamo se na ove prve, prva dva ciklusa. Pa u Brazil je nešto što se ne uzgaja. Naime, naravno da se može uzgajati, ali da bi stablo naraslo dovoljno i da bi bilo e, moglo se lakše eksploatirati, treba mu, treba mu desetak, petnaest godina, a ljudska je priroda takva da se hoće odmah. Tupi indijanci, starosjedioci koje su kabralovi mornari zatekli kad su se iskacali u onome što se danas naziva Brazil, nazivali su drvo koje će osigurati prvu zaradu europskim kolonizatorima i bira pitanga. To drvo, brazil ili varzilo, moglo je narasti u visinu od 15 metara. Imalo je široko deblo, razgranate i čvrste grane i mahune prekrivene trnjem. Kada su Portugalci došli, procjenjuje se da je u Brazilu bilo oko 70 milijuna tih stabala. Nije prošlo dugo i portugalski doseljenici uz pomoć domorodačkog rada počeli su proređivati te šume. Lilija Schwartz i Heloisa Starling pišu. Godine 1502. kolonizatori su već počeli sustavnije iskorištavati šume Brazila. Iako nije smatran vrijednim poput robe s istoka, drvo Brazil izazivalo je znatan interes. Portugalska kruna odmah ga je proglasila kraljevskim monopolom. Iskorištavanje tog drveta bilo je moguće samo ako se na to platio porez. Prva je koncesija dana 1501. Fernandu de Noronji, koji je također dobio otok San Joao, koji je kasnije postao kapetanija koja je dobila ime po primatelju toga dara. Radnu snagu davali su indijanci u zamjenu za drangulije. Sjekli su to drveće, nosili ga do portugalskih brodova usidrenih blizu obale, u zamjenu su dobivali noževe, peroreze, komade tkanine i druge sitnice. Prvi brod koji je nosio drvo Brazil u Portugal, Bretoa, isplovio je 1511. s više od 5000 trupaca, kao i s majmunima, mačkama, velikim brojem papiga i s 40 indijanaca. Ko su prvi došljaci? Dakle, prvi iseljenici iz Portugala ili useljenici u Brazil. To počinje relativno kasno, tek negdje 30. godina, 32. se počinje osmišljavati odlazak u Brazilu, Portugalu. Zapravo tek tada počinje stvarna kolonizacija. Prvo idu tamo izagnanici, dezerteri, koji brodolomci, koji dakle koji nemaju zapravo puno drugih e, izlaza. Potom idu seljaci, portugalski seljaci koji veoma teško žive u Portugalu, a s druge strane e, vide da feudalci i imućni e, građani u Portugalu odlaze u Brazil saditi šećernu trsku i izgrađivati, uspostavljati šećerane. Šećerane Manji dio je prognanika e, crkve a tu se koješta pod tim terminom okuplja od e, židova koje je kralj Manuel I da bi se mogao ženiti Marijom, kćerkom španjolske kraljice Izabele i od njega Los katolika, katolički kraljevi, dakle Fernando Izabela, prvenstveno Izabela, traže da, kao uvjet, da daju svoju kćer njemu e, za ženu, da izbaci židove iz e, Portugala, što je on poslušao i 1496. zaista izdao edikt, doduše blaži nego onaj španjolskoj koji je četiri godine prije donesen. Dakle, mnogi židovi su, ili novi kršćani, su naprosto smatrali da im je bolje, da im je bolje otići u kolonije, pa onda i u Brazil, nego ostati na kopnu blizu Španjolske, ne znajući kako se može vjetar okrenuti u samoj zemlji. Dakle, kad počinje kolonizacija, računa se, naravno to su sve procjene koje su više ili manje pouzdane, računa se da u Brazilu ima oko 4 milijuna autohtonog, epihorskog, lokalnog, urađeničkog ili ne znam, domorodačkog stanovništva. Dakle, ono što zovemo, koje Portugalci odmah zovu i mi ih zovemo indijanci. To su tri ili četiri velike e, etnolingvističke zajednica. Jedno su Tupi, drugi su Guarani, pa onda imamo Tapuja, u Amazoni gore Aruačani, Karibi, koji su također u Amazoni tamo na sjeveroistoku gore više. To je stanovništvo na koje nailaze ovi Portugalci koji su došli, Onaj tko je gledao u tami noći te strašne peći koje stalno gore, zvuk kotača, lanaca, ljudi boje te iste noći koji naporno rade i cijelo vrijeme stenju, bez trenutka predaha ili olakšanja, onaj tko je vidio buku i kaos tog babilonskog stroja, neće sumnjati, čak i ako je pogledao u dubine Etne ili Vezuva, da je vidio nešto nalik paklu. Ovako je Isusovački redovnik Antonio Vieira, koji je živio u 17. stoljeću, opisao rad u šećerani u Brazilu. Prvi zapis o dolasku šećerne trske u Brazil datira iz 1516. kada je portugalski kralj Manuel I naložio da se onima koji odlaze napučiti Brazil daju motike, sjekire i drugi alat, te da se nađu sposobni ljudi kako bi tamo mogli utemeljiti šećeranu. Trebalo je vremena da se kraljev plan pokuša realizirati. Godine 1530. ekspedicija pod zapovjedništvom Martima Afonso de Souze isplovila je za Brazil i ona je nosila prve mladice šećerne trske. Sadnice su posađene na obali kod Sao Vincenta i 1532. podignuto je prvo postrojenje za preradu šećerne trske. Sa šećerom nije došao samo golemi prihod. Europa je bila željna šećera. U Brazilcu sa šećerom došli robovi iz Afrike. I proizvodnja šećerne trske na Azorskim otocima, Madeiri kao i na Zelenom rtu i Svetom Tomi tražila je robovsku snagu iz Afrike. Kako se domoroci u Brazilu nisu dali tako lako porobiti i ugurati u plantaže, prišlo se uvozu robova. Želja za što većim profitom, dakle većom proizvodnjom šećerne trske i njezinom preradom, dovela je do onih paklenih uvjeta koje je opisao Isusovac Jeira. Indijanci su naravno prvi koji dolaze u ružan ropski status, jedan dio hvataju i koriste se nesporazumima između pojedinih zajednica indijanskih, jedne okreću protiv drugih, s jednima su dobri, s drugima nisu, jedne hvataju ropstvo, drugima plaćaju rad na plantažama. Te plantaže su tada još, zapravo nisu plantaže, dakle nisu još sijane, ispočetka su spontadi nasadi e, šećerne trske, ali malo po malo shvaćaju da se te šećerna trska može i dobro saditi, da je klima izvrsna brazilska za tako nešto. Dakle, sad tamo treba uspostaviti na neki način neku vrstu države. Ispočetka su to bile faktorije. Ispočetka su to bile faktorije što su Portugalci imali veliko iskustvo sa obala Afrike, a sad su to naprosto primijenili, kad je, kad je Brazil otkriven, primijenili su u Brazilu, dakle što bi bila faktorija, potprilike pa utvrda e, trgovačkoga karaktera gdje se moglo trgovati, potražiti zaštitu ako je bilo potrebno pomoći i tako, ali nisu teritorijalno nisu bile velike, premda su, one su na papiru imale određenu površinu, ali zapravo su štitile ono što je bilo u dometu njihovoga tadašnjega oružja. I sada administracija shvaća da treba organizirati državu u toj novoj koloniji i nekako Portugalu baš ne vlada veliki entuzijazam za odlazak za odlazak u Brazil. Zašto? Brazil je neprivlačan, rad je težak, sunce nemilo tuče, insekti, zmije u tim nasadima šećerne trske. Osim toga, da bi nešto tamo postigao, moraš imati neke investicije, moraš dakle imati neku ekonomsku moć, već da bi tamo Eh, uspostavio ili kupio zemlju ili oteo zemlju, da nekom platiš da otme zemlju, posaditi plantažu šećerne trske i za toga izgraditi ono što eh, brazilci zove enženju šećerana. Dakle, to je mjesto gdje se iz šećerne trske sok tješti, eh, gdje se taj sok grije da bi se dobio onaj nerafinirani tamno smeđi šećer koji danas toliko je u modi pritom se dobiva, e, što nije ni nevažno, pritom se proizvodi i rakija od e, šećerne e, trske, kašasa, jel glasovita kašasa, oni koji piju kajpirinju znaju da ona mora imati kajšasu. Tek 1532. dakle 32 godine nakon Cabralovog otkrića u Brazilu je stvoreno prvo stalno naselje. Bio je to Sao Vicente na jugu. Danas je to područje Brazilske savezne države Sao Paulo. Između 1533. i 1535. Brazil je podijeljen u 15 kapetanija na čelu s kapetanom koji je imao mandat organizirati kolonizaciju i pravo dijeliti zemlju naseljenicima. Kapetanije nisu ubrzale naseljavanje. Guillaume Thomas Rainao, francuski filozof i pisac dijela Povijest dvaju Indija, povijesti europskih kolonija u Indiji Amerikama, koje je prvi put objavljeno 1770. ovako je opisao prva desetljeća portugalskog naseljavanja u Brazilu. Nakon što je dvoru istražio luke, zaljeve, rijeke i obale Brazila, i kada se uvjerio da tamo nema ni zlata ni srebra, prema tom je području pokazao prezir i tako što je tamo poslao ljude koje je osudio zakon te izgubljene i razuzdane žene. Svake godine dva ili tri broda napustila su Portugal kako bi odvezla kriminalce u novi svijet i donijela nazad papige i drvo koje se koristilo za bojenje i intarzije. U prva dva stoljeća u Brazilije je došlo ne više od 100.000 Portugalaca. A Portugal je tada imao negdje oko milijun i pol otprilike stanovnika. Broj Portugalaca počinje naglo rasti kad je krajem 17. stoljeća otkriveno zlato jel, zlato, rekli smo da je to treći ekonomski ciklus, premda teško bi bilo reći da je ekonomski ciklus, to je treća, treća sreća da se nađe zlato koje onda kad nađeš zlato ne trebaš ništa se brinuti o proizvodnji i dolazi do onoga što su zvali prokledstvom zlata, jel, kao što i postoji prokledstvo nafte, jel, da zemlje koje imaju velika nalazišta nafte se ne brinu o drugoj proizvodnji i onda kad nafta presuši ili kad zlato presuši, onda nastaju problemi. Kad se nalazi zlato, dobiva i današnja savezna država, a tada eh, jedna od kapetanija, Minas Žerajš, Stari slušaoci će se sjetiti one kave Minas, Minasica, jel? to je zapravo Minas Žerajš, ona iz, iz savez, danas savezne države Minas Žerajš, riječ koja znači opći rudnici, jel? tamo su bili rudnici zlata i bili su rudnici također dijamanata u manjoj mjeri i dragoga kamenja. Mi ne žerajiš sa tim zlatom, postaje važan faktor privlačenja. Mnogi ljudi čuli, se čuli da se zlato našlo u Brazilu, žele otići u Brazil. Nastaje intenzivan bijeg, recimo to tako, e, iseljenički bijeg u Brazil, do te mjere da je kralj bio prisiljen, da je kruna bila prisiljena početkom 18. stoljeća zabraniti iseljavanje sa sjeverozapada zemlje u Portugalu, jer su ostale, ostale pustoš. I rekli smo da je u prva dva stoljeća imigriralo u Brazil ili emigriralo iz Portugala negdje oko 100.000 e, ljudi, a u 18. stoljeću ih je otišlo u Brazil 600.000 ljudi. Dakle, takav je bio veliki interes Onog trenutka kada su druge europske sile i sredozemne sile otkrile da je utemeljena nova kolonija u Novom svijetu, počeli su se stvarati i planovi da se osim Portugala i drugih obogate od te zemlje. Prvo su Brazil i brodove koji su iz njega isplovljavali prema metropoli počeli napadati gusari. Lilija Schwartz i Heloisa Starling pišu prvo alžirski i marokanski gusari koji su napadali brodove na dionici od Madeire do Lisabona, onda i francuski, nizozemski i engleski gusari koji su patrolirali na obje obale Atlantika, napadali su brodove koji su prevozili šećer. Samo između 1588. i 1591. 36 takvih brodova je zarobljeno. Portugalske karavele bile su malene i lagane. Težile su između 80 i 120 tona i sa svojim malenim posadama bile su lak plijen. Isusovački pisac Vijera naziva te brodove školama kukavica, jer je njihov jedini čin obrane bio da pokušaju pobjeći. Rijetko je to bila uspješna taktika, jer su obično bili pretovareni teretom. Nakon Gusera, Francuska i Nizozemska bile su najupornije u pokušaju da otmu dio Brazila za sebe. Godine 1555. francuska ekspedicija pod imenom France Antarctique koju je vodio Nicolas Durand de Villegaigon, iskacala se u Rio de Janeiro i tamo ostala tri godine. Francuska se ekspedicija vratila 1612. i pokušala oko Sao Luisa u današnjoj portugalskoj sjevernoj saveznoj državi Maranjao osnovati koloniju ekvatorijalna Francuska. Portugalu i njegovim doseljenicima trebalo je tri godine da protjeraju Francuze. Tek 1626. kada je Francuska uspjela zauzeti uporište na sjeveru Južne Amerike, na području koje se danas naziva Francuska Gvajana, prestao je francuski nalet na Brazil. Nizozemci su bili opasniji. Prvi su puta 1605. napali Salvador, tada glavni grad Brazila. Nizozemski naleti prestali su tek 1661. kada su na intervenciju Engleske, Nizozemska i Portugal sklopili sporazum. Nizozemska je pristala odreći se svih potraživanja prema Brazilu i drugim portugalskim kolonijama. U zamjenu Portugal je platio 4 milijuna kruzadosa. Sada je Brazil bio siguran od napada drugih sila drvo i šećer počeli su privlačiti ljude, govori magistar Želimir Brava. Kako su Portugalci sa obale krenuli u unutrašnjost? Odmah treba reći da zapravo su unutrašnjost došli tek u 20. stoljeću, a iz početka su se držali obale, jer nisu imali niti dovoljno ljudskih resursa, niti dovoljno vojnih resursa, niti dovoljno ekonomske snage i tu imamo jednu zanimljivu povijesnu situaciju. Javljaju se ljudi koji, se, koji su dobili naziv bandeirantes. Bandeira znači zastava na portugalskom, a tko su bandeirantes? To su kapetani koji su na čelu čete, ali ne čete u vojnom smislu, nego okupljenih ljudi u kojima se nalaze e, seljaci, nalaze se oslobođeni indijanci, nalaze se indijanci roblje i koji malo pomalo prodiru u unutrašnjost zemlje s tim da su etnički najčešći kaboklu, dakle mješanci bijelaca i indijanki i oni malo pa malo prodiru u unutrašnjost Brazila sa tih e, krasnih obala osvajaju, istražuju. Naravno, povod je uvijek zlato. Treba naći zlato. I uvijek postoji nekakva legenda, stvarna, ili koju on pogrešno interpretiraju da je negdje u unutrašnjosti veliko nalazište zlata kojim će se oni obogatiti kada ga nađu. Kad je o zlatu riječ, Kruna je postavila pravilo da svi smiju se baviti ekstrakcijom zlata. Svi smiju tražiti zlato, bilo ono površinskog kojega je bilo e, manje, bilo rudariti, ali pod uvjetom da 20%

Seržu Portu, brazilski pisac i skladatelj poznatiji pod pseudonimom Stanislav Ponte Preta, ovako je opisao otkriće Brazila. Pedro Alvarez Cabral, mladi čovjek koji je bježeći od dosade otkrio pakao, drugim riječima otkrio je Brazil. Da je Brazil smatran, ako ne paklom, onda barem neprivlačnim mjestom, govori činjenica da je nakon tri četvrt stoljeća od Cabralovog otkrića Brazila u Brazilu bilo oko 17.000 stanovnika europskog podrijetla. Krajem 16. stoljeća, dakle stotinja godina od Cabralovog otkrića, u Brazilu je bilo oko 30.000 stanovnika europskog podrijetla i otprilike isti broj indijanaca i afrikanaca koji su živjeli u naseobinama koji su osnovali Portugalci. Tek će šećer, duhan i zlato od Brazila napraviti poželjno mjesto u koje će početkom 19. stoljeća doći i portugalski dvor. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.